Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Inong? Inong? Inong? Bakit? Hoy, sino ka? Kinuha ko lang yung sukli ko, yung sa blade nung nakaraan. Paligorit na lumas ka dyan. 20 pesos na nga lang yung pera mo nang binambili ng isang box na blade eh. At kahit ba yun, ang kapal pa rin ng bigote. Uy, ano, dito okay ka lang dito sa barangay namin? Uy! Uy! Jones! Jones! Pare, kamusta? Eh, gusto daw niyang makita yung tindahan natin. Okay na yung negosyo namin. Ano, okay ka na? Sige, doon ka na. Meron daw kayong gagawin sa home sweet. <laughs> Ano nangyari? Sino yung ano, kaaway mo na naman dito? Yung bumili ng blade, 20 pesos na nga yung binayad, nangingi pa ng sukle. Isang kahon, tapos pang-ahit, hindi naman nag-ahit. Tinan mo yung mukha, mukha pa rin kilikili ng dragon. <laughs> Kilikili ng eight man. Grabe naman yung hindi na makakabalik yun dito. Sugat-sugat pa yung mukha. Ang purol ng blade na binenta mo, ha? Eh, isang ano karton yun eh. Nakasabay-sabay pang ginamit. Ginaganon yun. Okay na, game. Ready ka na, Kuya Jobert? Sige. Naiinip na yung mga ano natin. oh, wag po kayo may inip. Lahat po ng question nyo ay sasagutin ni Kuya Jobert. Opo. Nabawasan na rin yung 8,000 na tanong, ha? Oo. Nabawas, 200 na yung nabawas. Hmm, ayun na, okay. Sabi ni Justin, Janaban. Janaban? Janaban? Diyan na ba? Bakit nakatali ang mga ballpen sa bangko? Hindi ba nila tayo pinagkakatiwala? <laughs> ano kay Jobert. Alam ba ninyo na ang ballpen sa bangko ay, kaya may tali yan, hmm. hindi naman tali yan eh. Daanan ng tinta yun. Tinta yun? Daraan, daanan ng tinta yun. Ilang buwan na nakadikit yun doon. marami. Hindi mauubusan ng tinta yun. Kaya pala hindi mo napapalit ng ballpen. Tinta, hmm. inumin. Mano-mano. Mano-mano yun. <laughs> na, puno na, tatalian ulit. Ibig sabihin, ito, ito pag hindi na ako, sa mga, ano, sa mga sari-sari store, katulad ng mga ganito, kasi mm. wala naman tayong tindang sigarilyo eh. Ano, bakit nakatali naman yung lighter? Oh. Yun na Yun <laughs> ang yun naman Akala mo, nilalagyan ng gas yun. yun, Hindi. Yun ang ninanakaw. Yun naman ang ninanakaw. Akala pala, sa mga bangko. Oo, sa mga bangko, lalagyan ng tinta yun. Daanan ng tinta. Mm. Tinuturok lang na gano'n. no? Oh. Wala Oo. ng tinta yung ano, yung, yung sa cashier. Yung pala yun? Kawawa din. Di, ang ang daming... Ang mahal na ballpen nun. Mahal yun? Magkano yun? Sa Japan galing yun eh. Anong tatak nun? Hiroshima. Hiroshima. <laughs> Hindi, dahil Hiroshima. Yung katabi, Nagasaki. Nagasaki yung isa. Next question ni Rocky. Rocky, oh. Rocky? He's holler. Pag isa lang sa buhay ah. He's solar. <laughs> Okay, sabi niya, ano ang pinakamatakaw na hayop sa buong mundo? Ikaw. <laughs> Bakit ako? Bakit ako? Hindi. Ang pinakamatakaw na pag nahayop sa buong mundo ay isda. Isda? Isda lang ang kumakain hanggang sumambulat ang tiyan. Hindi siya tumitigil. Kain ang kain yun. Hindi nakakaramdam ng ano yun. Busog na ba ako? Busog, oo, oh, yung gano'n, busog. Kain na ulit ako. Kahit mabunsol. Di ba Busog minsan sumasakit na yung tagiliran? Titigil lang yun pag may gumano na rito. <laughs> Oo nga, busog na ako. <laughs> Anong isda yung oil Lahat ng isda. Lahat ng isda. Walang ano, walang puwera. Gan- Yung balyena, alam mo kung nakakain nun, hindi tumitigil kumain yun. Kumakain na isa isla yun eh. Ay, nabawasan na ng ilan na nababawas ng balyena. 500 na isla na. ano kinakain lang niya? Kain niya. Kahit kumakain ng Madaling araw kumakain. Ano naman ng ano kay Jobert, kung sa busugan, ano naman ng animal na... Majeta. Oo, nag-hunger strike. Ang hayop na pinaka-majeta, unggoy. Oo? Bakit? Hindi naman niya kinakain pagkain, iipon niya lang dito eh. Pagbulok niya, dudura. <laughs> Hindi niya nilulunok. Hindi nilulunok. <laughs> Hindi nilulunok. Kaya lang nanguya. Inaamoy na. kasi ang, ang jeta lang talaga ng kinakain lang ng unggoy, hmm. saging. Walang ibang pwedeng kainin ng unggoy. Wala, Saging. Ikaw, kumain ka ng saging, magiging sexy ka. Ah, ganun ba yung hmm, pampasexy? Kaya tsaka yung haba yung mga paapa mo. Hmm, haba ng daliri mo. Kaya mong matulog na nakasabit. sa MRT. Sa MRT, Ikaw alam nakasabit yung ka. ganyan, no? Boss, pasay na. Tap na to. Sige lang. Sige lang. Sige lang, sige lang. Sige lang, Kakakain mo ng saging. Okay, game. Last question na. Lalakas oh. ang grip mo. Baubusing ano natin, oras natin, kaya last question na. Sabi ni Ian Diaz, Aba. Diba? gaano karami ang apelyido dito sa Pilipinas? Ayan. Reyes, Dami. Santos. Hindi, kompleto tayo dito. Eh, yung pinaka-common na lang. Oo. Abadilla. Abadilla. Bernardo. Bernardo. <laughs> Katchupoy. Eh. Nonong Kachupoy. Meron ba, ah, meron ba apelido nun? Katchupoy? Meron. Nonong Meron. Kachupoy? <laughs> Tatlong pamilya lang ang meron nun. Oo. Oh? Sa bandang ano, basta sa north. Sa no? <laughs> Ang dami. Hindi, kumbaga, kung iisa-isa ni Kuya Jobert, nako, kakainin po ang oras natin. Yan po ang pinaka-major. Abadilla, Abadilla, Bernardo Kachuboy <laughs> Delumen Dilumen. Abacadae. Eh. Eh, yun na sila. <laughs> Di ba Chinese sila? Rudy eh. Kaya <laughs> Rudy, ano pinili mo? Eh. eh. Rudy e. Eh. Pre, eh, pre. eh. Tas, ano, si Gansol. Ganso. <laughs> Ganso. Ang haba ng uso niya. Mga gansa yan eh. Ganso. <laughs> Q, may Guadalupe. Q ba tayo? May Q ba tayo? Meron. Quesa. Quesa. Quesa. <laughs> eh, Quesa. Alvin Quesa. Oh, Quesa. Oh. QR pala, R. Ra. Reyes. Reyes. S. Silvestre. Silvestre. Meron niya. ST. Tanwa. Tanwa. Tanwa. Anong tanwa? Meron, Mike Tanwa. Meron Bakit? Tanwa. Ba't ka nakikita? Tanwa. Oo nga eh. Eh, RS, uh, eh, RSTU. Ultraman. Hi, andyan naman si John Ultraman. Present! Pag ganun po si John Ultraman. No? Pag tinawag ng teacher, John Ultraman, present! Chess Farms! Yes, sir. Oh. Sami Halloween. Ano na, U, V, Then, then. Vendetta. Ano Vendetta? Ay, si Bo- Bu Vendetta. Oh, <laughs> ang galing nun. VW. W, wek, wek. <laughs> Parang pagkain. naman. John Wick. X, X. Sanderford. Thunderbolt! <laughs> Thunderbolt! Hi, Sander. Gagano na. Mike Sander. Mike Sander! Why, why? Why? Pala, why? Yeah, yeah. Tonong, yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, sino ka? Nonong Yeye. Nonong Yeye. Tapos J, ito na, last, the last, last, J, J. Zenaida. Zenaida. Oh, si eh, kilala mo ba si Zenaida, Zenaida? As <laughs> ah, Zenaida? Zenaida. Zenaida. O oh, yeah, Kuya Jobert, na, nabuo na natin. Nasagot mo lahat ng mga question nila. Yeah. So paano sila makakapagtanong uli sa atin? I-like lang ninyo ang Facebook page ng Sinimo pagkatapos makakita kayo ng post na parang ganito. Sa post na yun, i-comment ninyo yung mga tanong ninyo at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin ngayon. <laughs> At syempre, pwede nyo rin panoorin ang full episode namin sa YouTube channel ng Sini Subscribe! Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kayo ko yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel Hi mga dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.